Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Buna yaredir ki zahmi bulunmaz. Bu ne yaredir ki Sahmi bulunmaz Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kavunun derdine derman bulundu Kamunun derdine derman bulundu Şu benim derdime dermanı bulunmaz Şu benim derdime dermanı bulunmaz Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Deryalar gezerim, susuz gezerim. Deryalar gezerim, susuz gezerim. Beni kandıracak, ummeni bulunmaz. Beni kandıracak O beni bulunmaz Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yusuf'u yitirdim Kenan elinde Yusuf'u yitirdim Kenan ilinde Yusuf'un bulundu Kenan bulunmaz Yusuf'un bulundu Kenan bulunmaz Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aşkın pazarında canlar satılır. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı halanı bulunmaz Satarım canımı alanı bulunmaz Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aşık öldü diyor, sala verirler. Aşık öldü diyor, sala verirler. Ölen hayvanımış, aşıklar ölmez ölen hayvanımış. Aşıklar ölmez. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yürü zahit yürü, var git yoluna. Yürü zahit yürü, var git yoluna. Bunda canları gider, hiç soran olmaz. Bunda canları gider, hiç soran olmaz. Allah! Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bir derde müptela Oldu cihanda bir derde mübtela Oldu cihanda asla Yunus gibi insanı bulunmaz Asla Yunus gibi bir yer bulunmaz Allah ya Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kadarın bir ebiyatından bir iki mısra daha hatırıma geldi, onu da okuyayım. Sevya olup matlabıma girmedim. Sevya olup matlabıma girmedim. Tevhid tokmağıyla kalbim yarmadım. Allah Allah Allah yarmadım. Efendimin nur yüzünü görmedim. Efendimin nur yüzünü görmedim. Mevlam didarini göster bizlere. Allah Allah Allah bizlere Erenlerin himmetine muhtacım Konyalının himmetine muhtacım Vuslatına girdir beni pek acım Allah Allah Allah tek ağacım İnan günahlarım dağlar gibi çok hmm. suçum Mevlam cemalini göster bizlere Allah Allah Allah bizlere Hacı Esadi Edbili Kuddise Sirrahul Aziz Efendimizin kasidesine Hmm. pederimizin tahmisinden birkaç ebiyet oradan hatırıma geldi. Duyamıyorum çünkü karşınızdan ayrılamıyorum. Tamam. طلبنا رؤية جمالك يا حليل طلبنا رؤية جمالك يا حليل تقطعين بصيرة فعل ضلالي غفلة عقل حكمة يزدان جلالي من هجرك يا منيتي إني لعليل من هجرك يا منتي لعليل والدمع من العين إلى الحد يسيل مردان جوان مدعي عداوة فينا قصده أشرار بدار فينا أفعال قبح إرادتنا تبنى تالله لقد آثرك الله علينا عن نعتك يا يوسف إني لك لي zahmiyle yaran olmayacak sızlamak olmaz. Baktı tedavi gelmeyecek özlemek olmaz. Baktı tedavi gelmeyecek özlemek olmaz. Makamı naze varmayacak nazlanmak olmaz. Derdinle zebun olduğumu gizleme olmaz. El kahru minel bari alel hali delilu. El kahru minel bari alel hali delilu. Fiilen teveccüh kıldığını bir an unutmam. Yaz yar elini öldürseler yine tutmam. Hakikattır memurin arzı anı terk etmem. Pederin memurudur. Hacı Esad Efendimiz memurum demişler. Hakikattır memurin arzı anı terk etmem. Esat gibi sevdaya uyup çöllere düşmem. Esat gibi sevda Ya uyup çöllere düşmem Allahu Kerimün Samedün Ni'me Vekilu Allah Allah Allahu Kerimün Samedün Ni'me Vekilu Bu ebcedin manası Hacı Esad-ı Erbil'i Kuddise Sırrallah Aziz Efendimiz 18 gün dağda ot yayıldıktan sonra bir hücresinin içerisinde salmağasının içinde bin hicrikeyi okumuş da yani hmm, Esat gibi sevdaya uyup çöllere düşmem Kutbu Cihan olmuş çünkü o zaman Esat gibi sevdaya uyup çöllere düşmem Allahu Kerimün Samedün ni'me vekilu Allahu Kerimün Samedün ni'me vekilu Onlar Melemen'de üstazımız, üstazımız İzmir Hastanesi'nde pederimiz Kayseri hapishanesinde 45 gün 45 gün 7 tane çocuk iki anne bir tecik altımızda halı varmış ona annem. Esire firaş yedi senedir yatakta yatırdı, yataktan kalktı. Bir ehbabımız hacı acil, Onun yanına götürdük şimdi Reyhan Hanım'da. Yavrularım silmeye çıktılar, biz zahire verin dedim babam. Orada hapisteydi. O bize hiç acımayıyor, daima Mevlasını düşünüyormuş. Ağlarmışım, gülüm kılavuz ağız, ne ağlıyorsun efendim? Allah'a layık bir kul olsa mıydı, bir koç olsa mıydı, hazalarım tamam olsaydı ben de idam olurdum. Layık misin beni, Allah geriye kovuyor diyor, evime gönderiyor diyor. Melemen'deki ölenler gibi ben de ölürdüm elme Allah'a layık bir kul olsam. O zaman Kutbu Canımızın zehirlendiğini, 28 tane hulefanın asıldığını duyunca babam gece kılavuz hafızı kaldırıyor hapishanede. Tat hafız kalbinden bir şeyler tura ediyor ağlaya ağlaya. Şunu okuyor kardeşlerime okumadım da onun için bunu teberrüken okuyayım size duyamadım. Namin şamil şerga garbe, nefsiyle başladık harbe. Yapıldı bizlere darba, sabrı cemillin efendim, efendim, efendim. Yapıldı bizlere darba, sabrı Cemil'in cemillin efendim, efendim, efendim. İtaatı emri ferman arar her dertlere derman. Din yolunda oğlunu kurban veren bir benim efendim. Efendim efendim Din yolunda oğlunu kurban veren verendir benim efendim efendim efendim Kurulur bir ulu divan, cem olur hep pirizan. Mürşidimdir bütün ihvan, arar müridin efendim, hmm. efendim, efendim. Mürşidimdir bütün ihvan, arar müridin efendim, efendim, efendim. Muhiddin Arabı keza, maksutları daim rıza. Böyleymiş hukmi kaza, müfaddal benim efendim, efendim, efendim. Münadılar eder nida, hak yolunda canlar feda. Makbul görmüş seni Huda mükemmel benim efendim efendim efendim. Hakikat mülkinin şehri, Füyuzat bahrinin nehri, içirdiler molazim.